bakotxak besekretia bat du. Beko segia. Bokan zerkia egin behar dugu biztan da, eh? Bara, barkatuko zuen? Zinema zitzegiten hasten bara izan. Ingelz ez azmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da, Menan helburua ez aizaita bost klon, klon edo bost antzeriz zinez perfektuak lehen. Bada ikeri hori, bakizu zubia egiteko bertzearen gan eta gauzak erakusteko, espikatzeko. Kultur alea. Hoy presentamos el cine producido en la Comunidad Autónoma Vasca que será proyectado en la próxima edición del Cinemaldia. Bagure gaurko kulturratala Donostiako Zinemaldiarekin abiatu nahiko genuke eta bereziki gaur 65 garren Donostiako Zinemaldian aurkeztuak izanen diren euskal ekoizpenak aipatu nahiko genizkizueke. Un nivel de producción sorprendente. Izan ere iragan astean aurkeztu zituzten aurtengo Donostiako Zinemaldian erakutsiak izanen diren euskal ekoizpenak. Orotara aurten 14 euskal ekoizpen izanen dira 8 sail eta programa Ez berdueta. Hemen sinen aukeratua izatea guretzat oso pozgarria da. Horietarik zazpi, zinemaldian estrenatuko dira, eta Euskal Zinemiraren irizar lortzeko ere lehiatuko dira. Orotariko lanak eh, aurkeztuak izanen dira oroar, eta fikziozko lanen artean, azpimarra genezake, Naut Kastainet eta Simon Fusek zuzenduriko non filma ikusial izango dugula. Eta ez dugu publizitate haundia egiteko almenik, eta horrek emaiten dugu ate bat, irikitze bat. Zabaltegi, zinemira, kimuak, belodromo eta bestelako jardueretan oroa ramalau euskal ekoizpen izanen dira urtengo zinemaldian eta sail ofizialera ere bi euskal ekoizpen iritsi dira agian harreta gehien piztuko duen filmetariko bat sail ofizialean aurkeztua izanen den aitor arregi eta jon garainoren handia filma izanen dela ez da oso esfortzu handiak egiten adiribirala eta urteak pasala Eh, Gero eta bizibilidadea handiagoa ematen zaio Euskal Zinemalian. Baurtengo ba, Donostiako Zinemalian izanen da zerrikusia, eta gogan hartu, irailaren ogoita bitik, ogoita marrera, ospatuko dela irurogoita bosgarren edizioa. Zeta sungei honai baditu www.sansebastianfestival.com webgunera jo dezakezue. Venga, aio. Kultur Alea. Bauntza taldearen berri jasoko dugu orain, dakizunez asteburu hontan iberuan izango baititu bezta Muskildin eskaineko dute kontzertua eta itzaki ederra iruditu zaigu, beraien berri izateko izan ere, beraien arrakastak ez baitu etenik eta hartara. baiosune Josune, dugu telefonaren pestaldean, kaixo egunon? Kaixo. Iosune, lehenik eta behin eh, esan dugu, ez da, ez duen arrakasta ez duela etenik, izan ere youtube adibidez ikusi baitugu, aldapangora kantu ezagunak, iru milioi berreunda berroita mairu mila ikustaletik gora eh, bildu dituela. Eh, nola bizi duzuen, guzti hau zuek? Bueno, azkenian normaltasunez ez ez dugu espero izan hau eta ondo hartu dugu, baina pixka eta gaude eukida reperkusiak. Eta esan dugu bezala ez du eteni gainera? Ez, bueno, hain goz e, eh, plazetan eta kontzertuetan eta oso gustera gabiltza, Hendea gustatu zaio hori gure abestiak eta gure kontzertuak eta erantzun duena jaso, jaso dugu arte, hasi bai. E, e, zuen aldetik uda aski gogorra izan duzu, ez? Ikusi duanez hiru kontzertu izan dituzue astero, e, uztailetik hasi eta honat. Bai, jaizan e, topera ibilidea, eh abuztuan diegunitik behin kontzertu izan dugu eta bai nahiko gogorra izan da, baina bueno, gustora ze gustera intensa izan da. Zer zer norako biratsa bizi izan duzu ba? Esan duzu alde honak alde txarrak zer, zer da bizi izan duzuena? Bai, e, ba, dibidez, e, eh, kanpora jun gera, dibidez Galiziara, Bartzelonara, Valenziara, eta urdu asko pasaditugu furgonetan e, eh, ba, di, e, eta alde hortatikan oso gugurra izan da bidaiak. Baina, bueno, beste alde batetikan bertara iritsi eta jaso dugun erantzuna, aino nahi izan da, ba, ez dakagu ez erki jatzeko. Euskal Herrian gain ibilizara, esan duzu ere ba, Galizian izan zaretela, Katalunian eta ikusi danez Pauera ere joan zarete. Pauen adibidez, zer nolako giroa gaien dudaz, zer nolako kontzertu eman duzu? Ba oso, oso, nagia zan, en, ba, ez, ez alako harrera izatea espero, eta gau ginean oso harrituta jendeak nola erantzutuen. Benetan, taldean ere komentatu genuen da, zen kontzertu politia eta bai oso berezia izan zala. Eta nolaz, deitu zizueten? Ba, egia zan ez dakiten manaierrari, manaierrakin kontaktatuko zuten edo, eta ba, horren bitartez iritsi ginen bertara, baina egia zan ez dakit nola eta nahiatu da nuntza pauera. Aldapangora kantuaren arrakasta aipatu dugu, baina zuen kontzertuetan nabaritzen duzu ere kantu ontatik aratago ere zuen diskaren zaletuak badirela, horra diren publikokoak? Bai, adibidez, eh, gure letrak ulertzen ez dituztenek, adibidez Galizian edo Barcelonaan edo ala ere erantzuten dute oso ondo gure kontzertuetan, da nik uste etori dala, musika estiloa edo gotzen egun baduño alaiei esker, zakit nik oso no, nola esplikatu olako arrere izate euskal herritik kanpo letrak ulertu gabe, baina bueno, guk ere inglesezko musika entzuten dugu eta endoera entzuten dugu, asko ulertu gabe, bera zizakit. Eskultura edo mendian gehiagoa, eta pausori pausoa. Eta Euskal Herrian gaindi bilizaretela aipatu dugu, irailan eh, eh, ere hainbat kontzertu eskeniko dituzue, bat asteburontan muskildin, I, irailean e, utziko diozue gero e, kontzertuak eskintzeari ikasleak baitzarete, ez da? Bai, oia, en, urrian ba, beste pare bat kontzertu mango ditugu, eta gero ja zaroan japonera goaz, orduan ja urtengoak bai, iraila mukatuko ja batez ere. Eta Japoniako nola atera da ba? <laughs> bueno, badaude eh, euskal talde bat joan izan dira eh, bertara, e, japoniera eta bueno, hango gogoa, ba, euskal herriko eta espainiako mugatatik kanateatzeko eta barizia zen japonia jutiak ilusia ondia itezigun eta Angoaz azaroan. Azaroan, e, eta gero, ez da genik, e, lehen diska plazaratu eta zuen e, ba, fenomenoak segitzen duen bitartean, e, mm, segituko duzu e, hor kantu berriak sortzen, eta taldea sendotu da alde hortarik, e, ba, ibilbide honekin segitzeko? Ba, nik uste, dut da hontan, egizan oso kontzentratuta egon geha kontzertutan, eta ez dugu eduki bat denbora ba, gure demoratua eskintzeko, baina oain, ba, demorat, demorat lasai hartu eta nik uste zerbaitetan hasiko berala ezin dezer prometitu, zer indikan ba, ez dugu hartu demora txon lasai hori, baina nik uste etorriko gala. Ba, taldeko josune harakistainekin ari gara mintzatzen, eh? ba, azte burontan musikildin eh, entzun baitugu taldea eta biltzen ari diren harakasta gatik. Ba, berain berri asuna nahi genuelako josune esan dugu, ba, kontzertuz kontzertu ari zaretela, zaletuan itz zaizkizuela ba, kontzertuetan, baina bestalde ere medioen ere bada, ez? Eh, ateioka asko aritu zaizue, komunikabide asko? Bai, bueno, en, egia zan aldapan gora keukiduan oi hartzunakin eta ba, komunikabide asko ba, deitu dugu, bari pixka bat, bai, talde berria gehan ez, ba, ezagutzera emateko, en, egia zan ez dakate gutaz e, datu asko, eta bueno, pixka ezagutzeko, eta gure bai ba, ezagutzera emateko. Hori ere ofizio bat baita ez bai, da? Bai, bai bai, bai ikasten ari zaretena eta astegururako gomita zabalduko dugu muskilin izango baitzarete iparraldeko azken e, data izango da. Bai, hori da. Bueno, talde bezala esan iparraldean oso oso gustora joitzen deula askotan uda hontan dine bisita de gente ditugu eta oso berezia da bertera jutia, orduan ba oso gustoa jugo da muskilira. Ba, osongi, Josune, esker mila gure dei hartu izana eta laizter arte izango izut. Bai, bueno, zuei eskerrik asko. Norte kaseren baitan hautatzen du bertakoa. No Alea. This is the that I love the most. This is the that I love the most. This morning I woke up feeling very lucky because I have found the tank inside of my cabin. I don't know what, what we have. If we are in peace in the case I shall ball. Gaur du, tartean eh, konpainiak ez dok iru Euskal Musikaren benetako historioa izeneko obra. Kantutegian oinarrituriko antzerki lan honetan, patxo teieriak kontatu digunaz, Bueno, a, guk beti historioak eh, eh, dugu, gauzak egiten dugu, gauzak txoroak e, planteatzen ditugu, ez dugu inela ere, e, musikologo bezala gertzen gara, baina piura hauekin, orduan ja honek adirazten du apur bat txoratuta gaudela, ez? Orduan e, gu kontatzen dugu eskal musikaren historia paleolitikotik hasita eta e, aurkitu ez dugunean zeo zer asmatu egiten dugu e, universitatean eta doktore askok egiten duten moduan. <laughs> eta musika sortu zen! Bapatxo, teieria holtza gainan ikusi hal izango duzuen aktoretariko bat entzun duzuen, berekin batera Mikel Martinez aktorea ere arituko da, eta bikotearekin Adrian García de los Ojos, Maria Teieria eta Iban Aioe musikari aktoreak ere ikusi hal izango ditugu taula gainean. herrimo biziko komedia bat dute eskeniko eta Euskal Herriko imaginario musikalaren errepaso ironiko absurdu eta batez ere divertigarria eskeni nahi izan digute. E, Euris eh, da <laughs> ah, ah, ah. <laughs> ba, komedia honen inguruko argibideak jakin bihar. Jasoko ditugula, Patxo Teieria eta Mikel Martinezekin mintzatu baikara. Edo nola ere, gogon hartu, gaur eta bihar Donostiako Victoria Eugenia Antzokian holtzaratuko dutela antzazlana iluntzeko zortziretan. Jokin oregiren zuzendaritzapean eginiko obra. Nola nahi duzu jendeak ulertzea? Ez da ulertzen, aldatu behar duzu? Zubioz, ios maien, iatze mien, iali, maien, iatze, amen, ez, emene, iatze, ios maien, mien, hori, eh, beste da joko dugu, eh, ari, ari, ari narin bat, e, fandangoa, Be, bilibilketa bat. Iso! Iso! Iso! Ostegunean, iso emankizuna itzultzen da. Saizoi berri hori hasteko Euskal Herriko ez den talderik Euskaldunena gurekin izanen da. Zizenaren taldea! Zizenaren taldea! Oren batez, etorri gizizendaren egisumaren ezagutza egitera. Iso eman kizuna, ostegunean, ahatxeko bederatzitan. Iso. Idailaren amaseian ustaritzen. Abian karikako artean eguna. Biak eterditatik goiti, erriko pilota plazan. Zirko, dantza, antzerki, musika, xusirik. Eta gaueko behatziak eter ditan Bilgune Pilota Plazan, Bilboak Zirko Kompainia. Ikuskizun guziak urririk eta adin guzien dako. Informazio gehiagoren dako, ameka.eu. Ameka, abian! Bauntara iritsi gara gaurkoan entzule, nire aldetik besterik ez biharrate esaten dizuet eta bien bitartzen ongizan, aio. bakotxak desekretia badu. Bekuxe bia. Bokan zerkia egin behar dintzen da, eh? Bona, barkatuko nantzu, eh? Zinema zitze egiten dastu mara izi. Ingelz ez asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da. denan helburua ez da bost klon, edo bost dantzari zinez perfektuak behar. Bada ikeri hori, bakizu zubia egiteko bertzearen gan eta gauzak erakusteko, espikatzeko. KULTUR ALEA